ดังนั้นพระโสดาบันจะจะไม่จะไม่กระทำสิ่งใดด้วยด้วยสักกายทิฏฐิ แต่ว่าอาจจะทำด้วยตัณหาหรือว่าโทสะ เพราะว่ายังไม่สามารถละขอโทษค่ะตัณหาหรือมานะ เพราะว่ายังไม่สามารถละกิเลสเหล่านี้ได้ค่ะ So because of this reason The cause of suffering in the fourfold states is because of the personality view Sakaya d i t i ดังนั้นสาเหตุที่ทำให้ตกไปเกิดในอบาย ก็เนื่องมาจากสักกายทิฏฐิค่ะ I will give an example. Those who have no Sakaya d i t i and those who have Sakaya d i t i พระอาจารย์เรวตาจะให้ตัวอย่างกับจะให้ตัวอย่างเพื่ออธิบายว่า ใครเป็นใครที่มีสักกายทิฏฐิและใครไม่มีสักกายทิฏฐิคะ Suppose in one country like in Africa people are suffering and you die you hurt about them what do you feel หรอใช่เหรออย่างเช่น ท่านได้ยินข่าวว่าในประเทศแอฟริกานี่กำลังกำลังทุกข์มากนั่นไคนกำลังทุกข์มาก What do you feel What do you feel ท่านรู้สึกอย่างไรคะ ท่านคิดอย่างไรคะถ้าท่านได้ยินข่าวว่าคนในแอฟริกากำลังทุกข์มากมีความทุกข์มากไหม ไม่มี ใช่หรือแค่นี้เองเนะแล้วก็ลืมแล้ว แต่ว่า คนในครอบครัว อาจจะเป็นลูกสาว หรือคนแม่คนพ่อ มีความทุกข์ จะเป็นอะไร ทุกข์มาก เพราะว่าอะไร เพราะว่าสกายอดีต คนที่ไม่มีสกายดิทีแล้ว อย่างที่ได้ยินคนแอฟริกามีความทุกข์ไม่เป็นอะไร In the same way, those who have removed Sakaditi, even even though someone, maybe beloved one, They heard that beloved one is suffering. They may, because they have attachment, that's why they may suffer, but not as strong as those who are ordinary persons. ในพระโสดาบันหรือว่าพระอริยบุคคลชั้นสูงอื่นๆ เนื่องจากท่านได้ละสักกายทิฏฐิเรียบร้อยแล้ว ถ้าเผื่อว่าท่านได้ยินว่าบุคคลอันเป็นที่รักของท่านกำลังทุกข์มาก ท่านก็อาจจะมีทุกข์แต่ว่าไม่ไม่มีกำลังแรงเหมือนกับปุถุชนปุถุชนค่ะ Not because of wrong view just because of attachment they may feel something ไม่ใช่เพราะไม่ใช่สาเหตุจากสักกายทิฏฐิที่ทำให้ท่านทุกข์แต่ว่าเป็นเพราะว่าความยึดติด ความผูกพันที่ท่านมีอยู่กับบุคคลที่ท่านรักนั้น ทำให้ท่านทุกข์แต่ว่าทุกข์ไม่มากเหมือนกับที่ปุถุชนทุกข์ค่ะ so because of this reason very important thing for all of us is to remove sakaya ditti if we can't remove we have no security ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกท่านที่จำเป็นที่จะต้องละสักกายทิฏฐิค่ะ เพราะว่าถ้าเผื่อว่าท่านยังคงมีสักกายทิฏฐิอยู่ท่านนั่นหมายถึงว่าท่านไม่ปลอดภัยค่ะ so the first part knowledge remove not only personality view it removes doubt attachment to right and rituals พระโสตาปฏิมัคคยานหรือว่าปฐมมัคคยานสามารถ ละไม่แต่เพียงสักกายทิฏฐิค่ะ แต่ว่าสามารถละวิจิกิจฉาก็คือความลังเล สงสัยเคลือบแคลงในคุณพระรัตนตรัยและพระไตรสิกขา และละศิลปตะปรามาตก็คือการการหลงใน การปฏิบัติตามวัดและข้อปฏิบัติที่งมงายอะค่ะ การเชื่อในศีลวัดที่งมงายอะค่ะ So as I have told all of you, we need to discern all the six line cognitive process ตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายแล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูวิถีววิถีจิตทั้งหกทวารค่ะ Please look at the Rupa Ramana line Kusala Group Table กรุณาเปิดดูที่ตารางหน้าห้ารูปภาษาอังกฤษนะคะหน้าห้าที่เขียนว่า รูปารมณารายค่ะกุศละ so in the idle cognitive process there are 40 mind movements before panchadwara vijana there are three bhavanga mind movements อติตบวังกาบวังกาเจลนาบวังกุปิชิตา so altogether it will be seventeen ในขอให้ท่านดูที่จักขุทวารวิถีนะคะก่อนที่ในจักขุทวารวิถีนี้จะมี14จิตขณะ แต่ว่าในตารางเนี้ยยังไม่ยังขาดไปสามขณะที่อยู่ก่อนหน้าปัญจทวาราวจนะ คือขณะแรกจะมีจิตสามขณะเป็น ป็นผวังสามขณะ มีชื่อเรียกว่าออติตาผวังแล้วก็ผวังค้าจารณะ แล้วก็ผวังคุปปเชทะครับ For the beginner those who are descending ultimate mentality they cannot understand these three bhavanga สำหรับผู้ปฏิบัติเริ่มแรกที่ได้เริ่มปฏิบัติเพื่อ กำหนดดูนามประมัทเขาจะไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าผวังทั้งสามเนี่ยคืออะไรคะ่ะ Only when they can discern cause and effect at that time one of the nearest cause for the p a n c h a d a r a vijana also there is anandara cause anandara cause atita bhavanga bhavanga chalana b h a v a n g a p i c h i d a It is the Anandara cause. At that time, they need to pay attention. That one they can see at that time. ต่อเมื่อถึงเวลาที่เขาได้กำหนดดูปัจจัยและผลแล้ว เขาจึงจะสามารถเข้าใจว่าพวังคุปเชทะเนี่ยจะจะเป็นอนันตระปัจจัยแก่ปัญจทวาราวัจนะค่ะก็คืออนันตระปัจจัยก็คือเป็น เป็นจิตและเจตสิกที่ที่ดับไปโดยไม่มีระหว่างขั้นค่ะอธิบายอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน s ู for จักกุวิญญาณจักกุวิญญาณ m y m o m e n t which my movement will be i t anandara cause ท่านเรวตาถามว่าสำหรับจักขุวิญญาณะอะไรเป็นอนันตรปัจจัยแก่จักขุวิญญาณะคะจิตดวงไหนที่เป็นอนันตรปัจจัยแก่จักขุวิญญาณะท่านปัญจดวารวุชนะ so in the same way for the สัมปติชนะ Chakku v i ญา a n a will be Anandara cause. In this way, you all need to discern when you discern cause and effect. One or one of the causes. ค่ะแล้วในทานองเดียวกันสำหรับสัมปติชนสัมปติชนะก็มีจักขุวิญญาณะเป็นอนันตระปัจจัย สันติรณะก็มีสัมปติชนะเป็นอนันตระปัจจัย และเช่นเดียวกันกับ จิตอื่นๆก็ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกัน ซึ่งท่านจะสามารถเข้าใจการกำหนดดูนี้ต่อเมื่อถึงระดับที่ท่านได้ปฏิบัติเรื่องปัจจัยและผลค่ะผู้ที่ได้เห็นวิธีแล้ว ผู้ที่สามารถกำหนดรู้ จิตและจิตสิกในแต่ละจิตขณะแล้ว อันนี้ยากไหมเพื่อจะเข้าใจอนันตระเหตุเหตุอนันตระได้ยากไหม ไม่ยากแล้ว เวลานั้นไม่ยากไม่ยากไม่ยากไม่ยากแล้ว another another thing so after finishing the idle cognitive process b a w a n g a interrupts and then mind cognitive process arises at that time Meditators can pay attention. Rupa, Anicca, Dukkha, Anatta, Asupa on the object. และต่อไปขอให้ท่านดูที่มโนทวารวิถีที่ในตารางที่มีมโนทวารวิถีต่อจากจักขุทวารวิถีนะคะ เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ได้ พระอาจารย์อธิบายเสร็จแล้วสำหรับการการกำหนดดูรูปารมณ์โดยฐานะที่เป็นรูปารมณ์แต่ว่ายังมีการการปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติ โดยเพื่อให้เกิดกุศล กุศลจิตสำหรับรูปารมนา ขอโทษนะคะสำหรับมโนทวารวิถีเนี่ยอีก อีกห้าอย่างก็คือให้กำหนดว่า สีเนี่ยเป็นรูปะ เป็นรูปธรรมนะคะก็จะเกิดก็จะเกิดแต่เฉพาะมโนทวารวิถีสิบขณะ และอารมณ์อย่างที่สามก็คือ ให้กำหนดสีว่าเป็นอนิจจาดูความเกิดดับของสี ก็จะเกิดแต่มโนทวารวิถีสิบขณะค่ะและอารมณ์อย่างที่สี่ก็คือให้กำหนดสีว่าเป็น ทุกขะทุกขัง ก็จะเกิดมโนทวารวิถีสิบขณะอารมณ์ที่ห้าก็คือกำหนดสีว่าเป็นอนัตตา ก็จะเกิดมโนทวารวิถีสิบขณะค่ะและกำหนดสีว่าเป็นอสุอสุภะก็จะเกิดมโนทวารวิถีสี่ขณะค่ะนี่เป็นการละวิปลาสสี่ค่ะสัญญาวิปลาสสี่ so when the uh, starting when they are practicing mentality meditation, we start prepare. It is a preparation for vipassana practice. ในการที่ท่านจำเป็นที่จะต้องกำหนดดู นามปรมัตไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลนี่เป็นการที่ท่านเป็นขั้นเตรียมเตรียม เตรียมตัวของท่านเตรียมความรู้ของท่านเพื่อที่จะปฏิบัติวิปัสสนาได้ต่อไปค่ะ At that time most of the meditators inside knowledge are not yet mature even to know mentality even to know the materiality in ultimate sense they are trying to do that's why at that time it is not very clear for them พราะว่าในในขั้นที่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติธรรมได้กำหนดดู ไม่ว่าจะเป็นรูปปรมัตหรือนามปรมัตวิปัสนาญาณของเขายังยังอ่อนมากค่ะ ดังนั้นแม้แม้แต่การกำหนดดูรูปปรมัตและนามปรมัตนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะปรากฏชัดเจนแก่เขาค่ะ without primary school education without primary school lessons can we study ท่านพระอาจารย์เรวตาได้ถามว่า ถ้าเผื่อว่าท่านไม่เคยได้เข้าเรียนโรงเรียนประถมเนี่ยท่านจะสามารถที่จะกระโดดไปเรียนโรงเรียนมัธยมนี้เป็นไปได้ไหมคะ so every class there is its course it is it is prepared we need to learn accordingly only then we can do เพราะว่าในอย่างเช่นในโรงเรียนในในทุกๆชั้นเรียนเนี่ยก็จะต้องมีเหตุปัจจัยเพื่อที่จะนำไปสู่นำให้นำให้ขึ้นขึ้นชั้นสูงขึ้นต่อไปได้ ถ้าเผื่อว่าไม่มีไม่มีขั้นขั้นเตรียม ในทำนองเดียวกันกับในการศึกษาพระธรรมเนี่ยถ้าไม่มีขั้นเตรียมก่อนก็ไม่สามารถที่จะก้าว ขึ้นไปสู่การศึกษาขั้นสูงขึ้นไปได้ค่ะ Even the primary school we need to learn step by step without the primary without passing the primary school we cannot attend the middle school secondary school without the without passing secondary school we cannot attend the middle school high school okay? Eh? but when meditators are going to practice meditation, in enter the meditation room, sit down, start practice vipassana. Do they know what they need to practice? They don't know anything. How easy it is. Easier than primary school. <laughs> ท่านยกตัวอย่างว่า ในโรงเรียนประถมท่านจำเป็นที่จะต้องได้เรียนได้รับบทเรียนไปทีละหนึ่งบท เช่นตั้งแต่บทที่หนึ่งจนถึงบทที่สิบแล้วก็ต่อเมื่อท่านสามารถสอบผ่าน โรงเรียนประถมได้ท่านถึงจะได้เลื่อนชั้นไปเรียนโรงเรียนมัธยม และในทำนองเดียวกัน ก็ท่านท่านจำเป็นต้องสอบผ่านโรงเรียนมัธยม ท่านถึงจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดม และในทำนองเดียวกันถึงมหาวิทยาลัย แต่ว่า เมื่อท่านมาปฏิบัติธรรมเพียงแต่ว่าท่านนั่งลงท่านก็ท่านก็ท่านก็จเจริญวิปัสสนาเลย พระอาจารย์เรวตาถามว่าท่านท่านเอาท่านเอาอารมณ์กรรมฐานอะไรไปเจริญวิปัสสนาคะแล้วนี่ไม่รู้รู้ประมัทไม่รู้นามประมัทไม่รู้เหตุปัจจัยต่าง ๆ ไม่รู้อะไร นั่งดูวิปัสสนา แล้วก็บอกว่าบรรลุพระนิพพานแล้ว ได้อย่างไร อืม เราก็ต้องนับถือพระพุทธเจ้า แต่ยังยังที่ทำอยู่นั้น ไม่มีความนับถือ อย่างง่าย ๆ ใช่ไหม อืม because of this reason we need to teach we need to teach meditators, teacher also must be very patient. Meditators also must be very patient. ด้วยเหตุผลนี้ทางครูบาอาจารย์จึงจำเป็นที่จะต้องสอนผู้ปฏิบัติธรรม และ ครูก็ต้องมีความอดทน ผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องมีความอดทนค่ะ Buddha said being patient is the way to nibbana พระบรมศาสดาตรัสว่า ขันติเป็นทางนำไปสู่พระนิพพานค่ะ If you have no patience if you want to do as you like you are not training your mind you are indulging your mind ถ้าเผื่อว่าท่านไม่ฝึกที่จะมีขันติท่านท่านท่านไม่ได้เป็นผู้ฝึกตน แต่ว่าท่านเป็นผู้ตามใจตนค่ะตามใจกิเลส Nowadays many practitioners they are doing as they like Instead of training, they are indulging their mind again. ผู้ปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้ที่จะผู้ที่ฝึกตนแต่ว่า เป็นผู้ที่ตามใจตนเองทำทำอะไรต่าง ๆ อย่างที่ตัวเองชอบเราเป็นไม่ใช่ผู้ผู้รู้ผู้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้เห็นเราต้องฟังพระพุทธเจ้า เราไม่ควรทำกิเลสของเรา เราไม่ควรทำตามใจกิเลสสำคัญมากบางทีเราไม่รู้เราทำอะไรอยู่เรารู้ว่าเราเรา คิดว่า เราทำสิ่งที่มีประโยชน์แต่ว่าไม่ไม่ใช่ so are you going to practice in this way to know ultimate mentality and materiality แล้วท่านท่านจะไปปฏิบัติเพื่อที่จะเพื่อที่จะกำหนดดูให้เห็นรูปปรมัตนามปรมัตหรือเปล่าคะ If you don't know this you cannot practice real vipassana และถ้าเผื่อว่าท่านไม่รู้จักรูปปรมัตนามปรมัตและเหตุปัจจัยของรูป นามปรมัตท่านไม่สามารถที่จะไปเจริญวิปัสสนาได้ค่ะ One thing I I forgot to tell all of you at the end of the rupa meditation one thing all the meditators need need to do พระอาจารย์ลืมลืมบอกพวกท่านทั้งหลายไปอย่างหนึ่งค่ะว่า เมื่อปฏิบัติรูปกรรมฐานสำเร็จครบถ้วนแล้ว จะต้องทำอีกสิ่งหนึ่งค่ะ so it is not one thing two things I forgot to say <laughs> ต้องทำสองอย่างค่ะ one is อิริยาอิริยาปทะบับะอิริยา because at the end of the rupa meditation you you could see your whole body just as the small particles you have analyzed all the ultimate materiality exists in particles. That's why at that time, if you want to do Iriya Patapapa, at that time you can do. เนื่องจากว่าเมื่อเมื่อท่านได้เจริญจตุธาตุแล้ว ท่านจะสามารถเห็นรูปกลาบและท่านสามารถที่จะกำหนดดูรูปปรมัตทั้งหมด ดังนั้นหากว่าท่านมีความประสงค์ที่จะเจริญอิริยาบถปรับอิริยาอิริยาปทะปัพระท่านก็สามารถเจริญได้ค่ะ so in the Masatipatthana Sutta there is i r i y a p a t ส a s a m b ม a j a n y a ะส m มปัจจานะ method so it is related one ในมหาสติปัฏฐานสูตร ในกายานุปัสสนา จะมีอิริยาบถปภะและสัมปชัญญะปภะซึ่งเกี่ยวเนื่องกันกับการปฏิบัติรูปกรรมฐานนี้ค่ะ so there Buddha said g i c h a n t า w ิ g ิ c h a m i t i pajanati p a j a a t i what does it mean พระอาจารย์นวตาถามว่าใน ในอิริยาบถปัปพะนะคะเอ้ยสัมสัมปัญญะสัมปชัญญะสัมปัญญปภะมีคำว่าคัจฉันโตวาคัจฉามิติปชานาติ ท่านถามว่าคำว่าปชานาติ แปลว่าอะไรคะพระเอรู้รู้รู้อย่างชัดจริงรู้อย่างดีชัดจ penetratively penetratively ปัจจานาติ mean not just knowing กายกายกายกายานุปัสสี วิหารติ what is กาย here ท่านถามว่าอย่างคำว่า กายเยกายานุปัสสี วิหารติ อะไรคือความหมายของคำว่า กายะ คะ there are two กายะ It is explained in the commentary. Rupa Kaya and Nama Kaya. ในอัตถกถาอธิบายว่ากายะมีสองความหมายคือ รูปกายและนามกายค่ะ Those who translate into English they translate only this no body as body ในภาษาอังกฤษหมายหมายความว่าไม่มีกาย และในกาย just just s e e อย่างเดียวรู้กายรู้กายเอสกายรู้รู้กายอย่างกายรู้กายในกายแล้วปะคะรู้กายในกายค่ะแปลว่าให้เรารู้กายในกาย so because of this reason all the people meditators understand wrongly they just pay attention this body as body completely wrong. What is rupa kaya? What is nama kaya? We all need to understand. ด้วยด้วยการตีความผิด เช่นนี้ทำให้เขาเขาเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะเขาคิดว่าดูรูปกายนี้เพราะเขาคิดว่าดูรูปกายนี้แทนที่จะดูรูปปรมัต They just pay attention to their body. เขาเขาเพียงแต่ขอขออภัยนะคะเมื่อตะกี้นี้แปลไม่ถูกเขาเพียงแต่ใส่ใจไปที่กายของเขาค่ะ To practice kaya kaya nupasi viharati เพื่อที่จะปฏิบัติกายเยกายานุปัสสีวิหารติคือการรู้กายในกายท่านท่าน จะแปลยังไงกายกายานุปัสสิวิหารติ in Thai language ยูยังยูยูการตามเห็นกายในกายอยู่ด้วยการเห็นกาย So here in the commentary, it is explained what is Kaya There are two kaya, rupa kaya and nama kaya. ในอัตถกถาอธิบายว่ากายะมีความหมายสองอย่างคือรูปรูปกายและนามกายค่ะ So what is rupa kaya? อะไรคือรูปกายคะอดีตานากดะอะอดีตานากดาปิจุปันนะวลาริอิอิจัตันวะเบิดันวะอดีตานากดาปิจุปันวะอลาริกันวะสุขุมันวะ อินาวาปณิตาวามีอดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนอก all these 11 categories kaya is just group rupa kaya means the the ultimate materiality in these 11 categories รูปกายหมายถึง รูปปรมัตใน 11ในคืออดีต ปัจจุบันอนาคตภายในภายนอกหยาบละเอียดสามปณิตใกล้ไกลค่ะ In the same way for namakaya และในทำนองเดียวกันกับนามกายค่ะ So if we don't understand the ultimate mentality and materiality we cannot understand these 11 categories too และถ้าเผื่อว่าท่านไม่สามารถที่จะเข้าใจ รูปปรมัตและนามปรมัตก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจรูปปรมัตและนามปรมัตใน 11ในนี้ได้เช่นกันค่ะ so the time meditators practice ultimate materiality they are instructed to discern internally and externally they know two categories internally externally และในเวลาที่ผู้ปฏิบัติธรรม กำหนดดูรูปปรมัตจะได้รับคำชี้แนะให้ให้กำหนดดูรูปปรมัตทั้งภายในและภายนอกค่ะดังนั้นเขาเขาก็จะได้เห็นสองในแล้วคือภายในภายนอกค่ะ I I believe you all remember in the idol there are different types of materiality after descending internally you must descend externally for the ear d o o r nose door, tongue door, body door, mind door in the same way need to do internally, externally. อย่างเช่นในจักขุทวารมีรูปปรมัตหกสิบสามรูปใช่ไหมคะ เมื่อท่านได้กำหนดดูรูปปรมัตในจักขุทวารหกสิบสามรูปแล้วภายในภายในท่านก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดดูรูปปรมัตของจักขุทวารหกสิบสามรูปในภายนอก ในทำนองเดียวกันกับในโสตทวารคานทวารชิวหาทวารวาน มโนกายทวารและมโนทวารท่านจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูทั้งภายในและภายนอกค่ะ After that we continue teaching four elements in detail method หลังจากนั้นทางพระอาจารย์ก็จะสอนต่อไปให้ผู้ปฏิบัติได้กำหนดดูจตุธาตุในโดยพิสดารค่ะ Easily to say if they practice detail method they all need to descend. All the 32 parts of the body and all the other parts of the body, altogether l 42 parts. โดยที่จตุธาตุภาคพิสดารก็คือผู้ปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูรูปปรมัตถ์ของอาการ42ค่ะคือว่าดินธาตุดินธาตุดินที่ เด่นมียี่สิบอาการธาตุน้ำที่เด่นมีสิบสองอาการธาตุไฟที่เด่นมีสี่อาการ แล้วก็ธาตุลมที่เด่นมีหกอาการค่ะ ทั้งภายในภายนอก so by doing so they see the whole body just as the arising and perishing of ultimate materiality โดยการกำหนดดูเช่นนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเห็นว่า กายนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นแต่เพียงการเกิดดับของรูปปรมัตค่ะ so at that time they can practice iriyapata s a m b a j a n a s a m b a j a n y a method h e r gichandova gichan gichamiti pachanati และเมื่อถึงเวลานั้น ผู้ปฏิบัติธรรมก็สามารถที่จะปฏิบัติริยาปทะปัพะและสัมปชัญญะปัพะ อย่างเช่นคัจฉันตวาคัจฉามิติปชานาติค่ะ They know that